Ət-Təhrim Qadağan Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Yə أيها nəbiyyü limə تحرم mə əhəlləlləhu الله Təbtəqi تبتغي مرضات Vallahu gafurur rahim. Ey peyğəmbər, zövcələrini razı salmağa çalışaraq Allahın sənə halal etdiyi şeyi nə üçün özünə qadağan edirsən? Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Vallahu mevlakum və huvel alimul hakim. Allah andlarınızdan kəffarə verməklə azad olmağı sizdən ötürü qanuniləşdirmişdir. Allah sizin himayədarınızdır. O biləndir, müdrikdir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sir verdi. O da bunu onun digər zövcəsinə xəbər verdikdə və Allah da bunu Peyğəmbərə aşkar etdikdə, o, bunun bir qismini sir verdiyi zövcəsinə bildirdi. Digər qismindən isə vaz keçdi. Peyğəmbər bunu ona bildirdikdə zövcəsi dedi, bunu sənə kim xəbər verdi? O dedi, Bunu mənə hər şeyi bilən, xəbərdar olan Allah xəbər verdi. İn tətubə iləllahi fəqəd sağat xulubukuma və in təzahərə aleyhi fə innəlləhə huvə məvləhu və cibrilu və salihul müminin والملائكة بعد ذلك ظهير Əgər ikiniz də Allaha tövbə etsəniz, yaxşı olar. Çünki hər ikinizin qəlbi günaha meyl etmişdir. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə dəstək versəniz, bilin ki, Allah, Cəbrail və əməli salih möminlər onun dostu və yardımçısıdır. Bunlardan başqa, mələklər də onun yardımçılarıdır. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Əgər o sizi boşasa, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr, müsəlman, mömin, itaətkar, tövbə edən, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar verə bilər. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ey iman gətirənlər! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan, özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Ey kafir olanlar! Bugün üzr diləməyin. siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Ya eyyuhellezina amanu tubu ila ilallahi tawbatan nasuha rabbukum ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا İnnəkə alə kulli şeyin qadir. Ey iman gətirənlər! Allaha səmimi olaraq tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızdan keçsin və sizi Allah o Peyğəmbəri və onunla birlikdə iman gətirənləri utandırmayacağı gündə ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil etsin. Onların nuru önlərindən və sağ tərəflərindən ətrafa yayılacaqdır. Onlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, nurumuzu bizim üçün tamamla və bizi bağışla. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Ey Peyğəmbər! kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş, onlarla sərt davran, onların sığınacağı yer cəhənnəmdir.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 Onlar bizim əməli salih qullarımızdan iki qulun nigahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara girənlərlə birgə ikiniz də oda girin deyildi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله إيمان gətirənlərə isə Fironun zövcəsini misal çəkdi. O zaman o, Ey Rəbbim, mənə öz yanında, cənnətdə bir ev tik, məni Firondan və onun əməlindən xilas et, məni zalım adamlardan qurtar demişdi. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Həmçinin ismətini qoruyan İmran qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz ona paltarının yaxasından öz ruhumuzdan üfürdük. O, Rəbbinin sözlərini və onun kitablarını təsdiq etdi və itayət edenlerden oldu.